Ketvirtas skirsnis Mano skaitytojai gyvenė toje epochoje, apie kurią pasakoju, prisimena, koks baisus buvo šis kaltinimas. Mercedesa aiktelėjo. Senukas susmuko į kėdę. Vis dėlto sušnebždėjo kadrusas, jūs mane apgavote, danglarai, ir pokštą iškritėte. Bet aš nenoriu, kad vargšas senukas ir nuoteka mirtų sielvarto. To jau pat jiems viską papasakosiu. Tylėk, nelaimingasis, suriko danglaras, čiupdamas jam už rankus. Tylėk, jei tau brangi gyvybei. Kas tau sakė, kad Dantesas iš tikrųjų nekaltas? Laivas buvo sustojęs prie Elbei salos. Jis ten buvo išlipęs, praleido visą dieną Portoferaje. Jei pas jį ras kokį nusikalstamą laišką, tada visus, kurie jį ustoja, laikys bendrininkais. Kadrusas savisaugos instinktus suvokė, kokie rimti šie samprotavimai – Sumišęs jis pažvelgė į danglarą ir užuot žengė žingsnį pirmin atšoko atgal. Jeigu taip, palauksim, sušnipždėjo jis. Taip, palauksim, atsakė danglaras. Jeigu jis nekaltas, jį paleis, o jeigu kaltas, neverta kišti galvos į kilpą dėl kažkokio sąmokslininko. Tuomet eime, aš neturiu jėgų ilgiau čia būti. Taip, eime, tarė danglaras, nudžiugęs, kad radu su ko išeiti. Eime, o jie tiesi žino. Visi įsiskirsti. Fernanas, vėl pasidaręs vienintelę merginos atramą, paėmė Mercedesą už rankos ir nulidėjo į Katalonos. Dantė su bičiuliai nuvedė namo į Mejanų alėjas visai sugniužus į senuką. Gandas, kad Dantesas suimtas kaip bonapartistų agentas, netruko pasklisti po visą miestą. Kas būtų galėjęs pamanyti, mielas danglarai, tari ponas Morelis pasivėjęs savo buhalterį ir kadrusą. Jis skubėjo į miestą, vildamasi sužinoti kokių naujienų apie Dantesą, nes buvo pažįstamas su karališkojo prokuroro padėjėju ponu de Vilforu. Kas būtų galėjęs pamanyti? Nėra ko stebėtis, ponė, atsakė Danglaras. Aš juk sakiau jums, kad Dantesas be jokios priežasties buvo sustojęs prie Elbės ir tas sustojimas man pasirodė įtartinas. Ar dar kam nors esate pasakojęs apie savo įtarimus? Kaipgi pasakosiu? sukuždėjo danglaras. Pats žinote, kad dėl jūsų dėdulis, ponų Polikaro Morelio, kuris tarnavo pas tą ir neslėpė savo minčių, jūs taip pat įtarė gailintis Napoleonu. Būtų baisu pakengti Edmonui ir jums. Yra dalykų, kuriuos valdinys turi pranešti savo šeimininkui ir laikyti paslaptyje. Gerai, danglarai, gerai. Jūs puikus vaikinas, todėl aš pasirūpinau jumis dar tam vargšui Dantesui netapus faraono kapitonu. Kaip, ponė? Aš iš anksto paklausiau Dantesą, ką jis mano apie jūs, ar sutiktų palikti jūs senojoj vietoj. Nežinau kodėl, bet man pasirodė, kad jūsų santykiai šaltokie. Ir ką jis atsakė jums? Kad buvęs atvejis, konkrečiai nepasakė koks, kai jis iš tikrųjų kažkuo prasikaltęs jums. Bet visada pasitikėsės kiekvienu žmogumi, kurio pasitikė jo šeimininkas. Veidmainys, sušnipždėjo danglaras. Vargšas Dantesas, tari kadrusas. Jis buvo toks puikus. Taip, bet kol kas faraonas be kapitonų, pasakė ponas Morelis. Kadangi išplauksime į jūrą ne anksčiau, kaip po trijų mėnesių, tarė Danglaras, reikia tikėtis, kad iki to laiko Dantesas bus paleistas. Žinoma, bet iki tol. O iki tol, ponas Moreli, aš jūsų paslaugoms, pasakė Danglaras. Jūs žinote, kad sugebu valdyti laivą neblogiau už bet kurį tolimojo plaukiojimo kapitoną – Jums net paranku paimti mane, nes kai Edmonas bus paleistas iš kalėjimo, jums niekam nereikės net ačiū sakyti, jis eis savo pareigas, aš savo ir viskas. Dėkoju, danglarai, tari laivo savininkas. Iš tikrųjų čia gerai išeitis. Taigi perimkite vadovavimą, aš jūs įgalioju ir prižiūrėkite iškrovimą. Darbas neturi nukentėti, nors kokį žmogų ištiktų ir labai didelį nelaimį. Būkite ramus, ponas Morelį, kažin ar nebūtų galima nors aplankyti vargšo Edmono. Tuo jau sužinosiu, danglarai, pamėginsiu šnektelėti su ponu de Vilforu ir užtarti suimtai. Žinau, kad Vilforas aršus rojalistas, bet nesvarbu. Nors jis rojalistas ir karališkųjų prokuroro padėjėjas, vis dėlto žmogus ir rodos neblogas. Ne, neblogas, bet aš girdėjau, kad garbėtroška, o šitie du bruožai nekažin kiek tesiskiria. Žodžiu, pažiūrėsim, tari ponas Morelis atsidusęs. Eikite į laivą, netrukus ir aš ten būsiu. Palikęs abu draugus, jis nuėjo į teismo rūmus. Matai, kur viskas krypsta, tari danglaras kadrusai. Tau vis dar nepraėjo noras užstoti dantesą. Aišku, praėjo, bet vis dėlto baisu, kad pokštas gali turėti tokių pasiekmių. Kas iškrėti tą pokštą? Ne tu ir ne aš, o Fernanas. Juk žinai, kad numečiau raštelį rodus, net sudraskiau jį. Ne, ne, prieštaravo kadrusas. Aš vis dar matau jį pavieniais kampe suglamžytą, sutrinta. Ir labai norėčiau, kad jis ir būtų ten, kur jį matau. Ką padarysi? Tikriausiai Fernanas paėmė jį, perrašė arba davė perrašyti, o gal net nei tiek nesivargino. Dieve, kas bus, jei jis pasintai tą mano raštelį? Gerai dar, kad pakeičiau rašyseną. Tu tai žinojai, kad Dantes samokslininkas? Nič nieko nežinojau. Aš jau sakiau tau, kad norėjau pajokauti ir tiek. Turbūt kaip Arlekinas, jokaudamas pasakiau tiesą. Šiaip ar taip kalbėjo kadrusas, aš nieko nepagailėčiau, kad tik ši istorija nebūtų įvykusi arba bent, kad aš nebūčiau į ją įsivėlęs. Pamatysi, danglarai, mums ji neišeis į gerą. Jeigu ji ir turi kam neišeiti į gerą, tai pirmiausia tikrajam kaltininkui, o tikrasis kaltininkas Fernanas, ne mes. Kas mums gali atsitikti? Mums reikia tik laikytis ramiai, neprasitarti niekam nei žodžiu ir audra praeis be perkūnijos. Amen. Užbaigė kadrusas, Linkterėjo danglarui ir pasuko link mejanų alėjų, vis purtydamas galvą ir murmėdamas savo panausėje, kaip paprastai daro smarkiai susirūpinę žmonės. Puiku, pagalvojo Danglaras. Viskas klostosi taip, kaip buvau numatęs. Štai aš, kapitonas, tiesa kol kas laikinai, bet jei tas kvailys kadrusas mokės tylėti, būsiu juo visą laiką. Lieka tik vienas atvejis. Jei teismas paleistų dantesą, bet teismas yra teismas, nusišypsojo jis. Aš visiškai galiu juo pasikliauti. Jis iššoko į valtį ir liepė irkluoti į faraoną, kur laivo savininkas, kaip prisimenate, buvo paskyręs jam pasimatymą. Šeštoji dalis. Karališkojų prokurorų padėjėjas. Ta pačia diena, tą pačią valandą, Gran Kuro gatvėje, priešais Medūzų fontaną, viename iš senų aristokratiškų namų pastatytų architektų Piuže, taip pat buvo keliamas sužadėtovių pokelis. Tik tai šių iškilmių dalyviai buvo nepaprasti žmonės, ne jūrininkai ir kareiviai, o visi priklausė aukštai Marselio visuomeniai. Tai buvo seni didikai, atsistatydinę uzurpatoriaus laikais, seni kariškiai, perbėgę į priešo konde armiją, jaunuoliai, kurių tėvai vis dar nebūdami tikri juos ir saugusia, nors vietoj jų jau buvo pasiuntę po keturis ar penkis naujokus, skiepijo neapykantą tam žmogui, kurį penkeri ištrimties metai turėjo paversti kankiniu, o penkiolika restauracijos metų dievu. Visi sėdėjo už stalo ir pokalbis kunkuliavo visomis tos epochos aistromis, ypač audringoms ir aršiomis, nes Prancūzijos pietuose jau 500 metų politinius prieštaravimus aštrino religinė neapykanta. Imperatorius, buvęs viso žemyno valdovas, o dabar tapęs Elbei salos karaliumi, turinčių tik 5 ar 6 tūkstančių žmonių, anksčiau 120 milijonų valdinių dešimčia kalbų jam šaukdavo te gyvuoja Napoleonas. Visiems pokelio dalyviams atrodė žmogus amžinai žuvęs Prancūzijai ir sostui. Didikai nagrinėjo jo politinės klaidas, kariškiai smerkė jo žygius į Maskvą ir Leipcigą. Moterys svarstė ištoką su Josefina. Šiam rojalistų pasauliui, kuris džiaugiasi ir triumfavo ne dėl to, kad nepasisekė žmogui, bet kad sutriuškintas principas, atrodė, jog prasideda naujas gyvenimas, jog jis nubudo po sunkaus sapno. Orus senis su Liudviko ordinu ant krūtiniais atsistojo ir pasiūlė svečiams išgerti už karalių Liudviką XVIII. Tai buvo markizas de Senmeranas. Šis tostas pasiūlytas Hartvelio tremtinio ir Prancūzijai taiką suteikusio karaliaus garbiai buvo sutiktas triukšmingų klegesių. Anglų papročių visi pakėlė taures. Moterys draskiai savo puokštės ir gėlėmis barstė stalą. Tas visuotinis džiūgavimas buvo artimas poezijai. Jie pripažintų, tari markizė de Senmeran, negyvo žvilgsnių, plonų lūpų ir aristokratiškų manierų moteris, dar gana graži, nors ir buvo 50 metų. Jei būtų čia visi tie revoliucionieriai, kurie mus išvijo ir kuriems leidžiame ramiai renkti samokslus prieš mus senose mūsų pilyse, įsigytusią teroro laikais už gabalą duonus, jie pripažintų, kad tikrasis pasiaukojimas yra tas – kurį mes parodėme, nes likome ištikimi griūvančiai monarchijai, o jie sveikino kylančią saulę ir mūsų sąskaitą krovėsi turtus. Jie pripažintų, kad mūsų karalius tikrai buvo Liudvikas mylimasis, o jų uzurpatorius visiems laikams liko Napoleonas prakeiktasis. Juk taip, Devilforai. Ką sakote, Markize, atleiskite, nenugirdau. Palikite vaikus ramybėje, Markize, tarė senis, kuris buvo pasiūlęs tostą. Šiandien jūsų žadėtuvės ir aišku, ne politika jiems rūpi. Atleiskite, mama, pasakė jauna graži mergina šviesia plaukiai, švelnių blizgančių akių. Tai aš buvau pasiglembužusi pona de Vilforą. Ponas de Vilforai, mama į jūs kreipėsi. Esu pasiruošęs atsakyti markizei, jeigu ji teiksis pakartoti klausimą, kurio nenugirdau. Atleidžiu tau, Rene, tarė markizai su švelnia šypsena, kuria buvo keista matyti šiame širkščiame veide. Tačiau moters širdis taip jau sukurta, kad nors ir labiausiai būtų išsekinta prietarų bei etiketo reikalavimų, joje visuomet yra vaisingas ir šiltas kampelis, tas, kurį Dievas paskyrė motinos meiliai. Aš sakiau Vilforai, kad bonapartistai neturėjo nei mūsų tikėjimų, nei mūsų ištikimybės, nei mūsų pasiaukojimo. Pone, Jie turi vieną savybę atstojančią visas mūsiškes – fanatizmą. Napoleonas – vakarų Mahometas. Visiems jiems žemos kilmiais, bet baisiems garbėtroškoms, jis ne tik įstatymas ir valdovas, bet dar ir simbolis, lygybės simbolis. Lygybės, sušuko markizė, Napoleonas lygybės simbolis. O kasgi tuomet ponas de Robespierras? Mano supratimu, jūs pagrobėte jo vietą ir atiduodate korsikiečiui? Atrodo, turėtų pakakti ir vienos uzurpacijos. Ne, ponia, prieštaravo Vilforas. Aš palieku kiekvieną ant jo piedestalo. Robespierą, Liudviko 15 aikštėje ant ešafoto, Napoleoną Vandomo aikštėje ant kolonos. Skirtumas tas, kad vienas kelbi lygybę, kuri žemina, o kitas lygybę, kuri kelia. Vienas nužemino karalius iki giljotinos, kitas iškėlė tautą iki sosto. Bet šitai nekliudo manyti, pridūrė Vilforas juokdamasis, kad abu jie bjaurūs revoliucionieriai ir kad 1814 metų Termidoro 9 ir balandžio 4 dvi laimingos Prancūzijai dienos, kurias vienodai turėtų švesti tvarkos ir monarchijos draugai. Tačiau šituo paaiškinama, kodėl Napoleonas net nugalėtas ir, tikiuosi, galutinai, tebe turi karštų šalininkų. Kas čia nustabaus, Markize? Kromvelis buvo tik pusiai Napoleono, bet ir jis turėjo šalininkų. Ar žinote, Vilforai, kad visa tai per mylę kvepia revoliuciją? Bet aš jums atleidžiu. Žirondistų sūnų neįmanoma nedvelgti revoliuciją. Vilforo veidą išmušė raudonis. Mano tėvas buvo žirondistas, tiesa, bet jis nebalsavo už karaliaus mirtį. Teroro dienomis jis buvo persekiojamas, kaip ir jūs, ir vos nepadėjau galvos ant to paties ešafoto, ant kurio nusirito jūsų tėvo galva. Taip, atsakė Markizė, kuriai to krūvino įvykio priminimas nepadarė jokių įspūdžių. Tik abudu būtų užlipent ešafoto dėl diametrieliai priešingų principų. Ir štai jums įrodymas, visa mūsų šeima liko ištikima ištremtiems burbonams – o jūsų tėvas kaip mat prisišlėjo prie naujos vyriausybės. Pilietis Nuartie buvo žirondistas, o grafas Nuartie pasidarė senatorium. Mamyte, tarė Renė, tikiuosi jūs neužmiršote mūsų susitarimo daugiau niekad nekalbėti apie tuos skaudžius prisiminimus. Pone, tarė Vilforas, aš pritariu paneliai Desenmeran ir draugės su jie nuolankiai prašau jūs užmiršti praeitį. Kam priekaištauti dėl tokių dalykų, prieš kuriuos net paties Dievo valia bejėgi? Dievui įmanoma pertvarkyti ateitį, bet praeities pakeisti nei jis negali. Mes, žmonės, galime jei neįsižadėti praeities, tai nors užmesti ant jos kraistę. Aš, pavyzdžiui, atsisakiau ne tik savo tėvų įsitikinimų, bet ir jo vardu. Mano tėvas buvo, gal net ir dabar yra, bonapartistas ir vadinasi Nuartie – Aš rojalistas ir vadinuosi de Velforas. Leiskite išdžiūti sename kamiene revoliucinių syvų likučiams ir matykite tik atžalą, kuri atsiskyrė nuo šio kamienų, bet negali, o gal nenori atitrūkti nuo jo visiškai. Puiku, Vilforai, sušuko Markizas. Puiku, gerai pasakyta. Aš taip pat visada raginu Markizę užmiršti praeitį, bet nesėkmingai. Tikiuosi, jūs būsite laimingesnis. Gerai, tari Markizė, Užmiršime praeitį, aš pati to noriu, tačiau Vilforas turi būti kietas ateityje. Neužmirškite, Vilforai, kad mes laidavome už jūs jo didenybei, kad mums laidavus jo didenybei sutiko užmiršti praeitį. Ji padavė jam ranką. Kaip ir aš ją užmiršiu jūsų prašymą. Bet jei paklius jums į rankas koks samokslininkas, atsiminkite. Jūs visi seka labiau nes priklausote šeimai, kuri gal pati palaiko ryšius su samokslininkais. Deja, ponė, atsakė Vilforas, manau pareigos ir ypač laikai, kuriais gyvename, verčia mane būti griežta. Ir aš toks būsiu. Man jau ne vieną kartą teko palaikyti kaltinimą politinėse bylose, ir čia aš pasirodžiau gerai. Deja, tai dar ne viskas. Jūs taip manote? paklausė Markizė. Aš to bijau. Elbė labai arti Prancūzijos. Tai, kad Napoleonas tenai ir matų mūsų krantus, palaiko jo šalininkų viltis. Marselį daugybė karių gaunančių pusę atlyginimų. Jie be paliovos ieško dingsties susivaidyti su rojalistais. Iš čia aukštuomenėje dvikovos, o liaudyje muštynės. Taip, tari grafas de Salvie, senas markizo de Sen Merano draugas ir pono grafo de Artua Kamergeras. Bet jūs žinote, kad šventoji sąjunga nori jį iškeldinti. Taip, apie tai buvo kalbama jau nuo mūsų išvykimo iš Paryžiaus, atsakė markizas de Senmeranas. Bet kurgi jį įsiūs? Į šventąją Eleną. Į šventąją Eleną? Kas tai per daiktas? paklausė markizė. Sala už dviejų tūkstančių mylių nuo čia, anapus pusiaujo, atsakė grafas. Puiku. Vilforo teisybė kvaila palikti tokį žmogų tarp Korsikos, kur jis gimi, Neapolio, kurį valdo jos vainis, ir Italijos, kurią jis norėjo paversti savo sunaus karalystę. Deja, tarė Vilforas, mes turime 1814 metų sutartis ir negalime paliesti Napoleono nesulaužantų sutarčių. Jos bus sulaužytos, tarė grafas de Salvie. Jis taip pat nebuvo per daug skrupulingas, kai įsakė sušaudyti nelaimingai kunigaištį Danžanjeną. Taip, įsitarpė Markizė, nuspręsta, šventoji sąjunga išvaduos Europą nuo Napoleono, o Vilforas išvaduos Marselį nuo jau šalininkų. Valdo karalius ar ne, jo valdžia turi būti stipri, o jos vykdytojai nepalenkiami. Tai vienintelis būdas užkirsti kelią blogį. Deja, pone, tarė šypsaudamasis Vilforas, karališkojo prokuroro padėjėjas visada mato blogį, kai jis jau padarytas. Todėl jis turi jį ištaisyti. Galėčiau pasakyti, ponė, kad mes blogio netaisume, už jį keršijame štai ir viskas. Ak, ponas de Vilforai, tari jauna gražutė mergina, grafo de Salvie dukti ir panelės de San Meran draugi. Pasistengkite suorganizuoti kokią nors įdomią bylą, kol mes dar Marselį. Aš niekad nesumačiusi prisiekusiųjų teismo, o tai sako labai įdomu. Taip, iš tiesų labai įdomu, atsakė prokuroro padėjėjas. Tai jau neprasimanyta tragedija, o tikra drama, neapsimestiniai skančius, o plaukiančius iš širdies. Žmogus, kurį matote nuleidus uždangą, neina namo vakarieniauti su savo šeima ir ramiai įsimiegoti, kad rytoj vėl viską pradėtų iš naujo, o nuvedamas į kalėjimą, kur jo laukia budelis. Taip, nervingiems žmonėms ieškantiems stiprių pergyvenimų sunku įsivaizduoti geresnį reginį. Būkite rami, panelė, Jeigu pasitaikys proga, aš neužmiršiu jums pranešti. Nuo jo žodžių mus šiurpas krečiau, jis juokėsi, tarė Rene išbliškusi. Ko jūs norite? Tai dvi kova. Aš jau penkis ar šešis kartus reikalavau mirties bausmės teisiamiesiems, politiniams ir kitokiems. Kas žino, kiek patams jį dabar galandama durklų, arba kiek jau atkreipta jų į mane. Dieve mano, sušuko Renė, Nejaugi jūs rimtai kalbate, ponas de Vilforai? Visiškai rimtai, panelė, atsakė Vilforas šipsaudamasis. Dėl visų tų įdomių bylų, kurių grafaitį trokšta iš smalsumo, o aš iš garbėtruškus, pavojai man tik didėja. Argi jūs manote, kad visi tie Napoleono kareiviai, įpratę aklai pulti priešą, svarsto, kada reikia šauti arba smeigti durtuvų. Negi sudrebės jų ranka prieš žmogų, kurį jie laiko savo pačių priešų. Jeigu nieko negalvodami žudo rusą, austrą ar vengrą, kurio niekada nėra matę. Antra vertus, pavojų reikia, kitaip mūsų profesija būtų nepateisinama. Aš pats užsidegu, kai matau kaltinamojo akise pykčio žiežirbas, jau steikia man jėgų. Tuomet jau nebyla, o kova – Puolų priešą jis ginasi, aš kertu naują smūgį ir kova, kaip visos kovos, baigėsi pergalę arba pralaimėjimu. Štai ką reiškia kalbėti teisme. Pavojus pakužda triuškinančių žodžių. Jei kaltinamasis po mano kalbos nusišypsotų, aš žinočiau, kad kalbėjau prastai, kad visi mano žodžiai buvo blankūs, silpni, neišraiškingi. Įsivaizduokite, koks išdidumas užplūsta prokuroro širdį, kai jis, būdamas įsitikinęs teisiamojo kaltumu, mato, kad nusikaltėlis blykšta ir lenkia galvą nuo įrodymų naštos ir nuo triuškinančių prokuroro iškalbos smūgių. Ta galva palinksta ir nukrenta. Renė aiktelėjo, kaip gražiai kalba, pasakė vienas iš svečių. Štai tokie žmonės ir reikalingi mūsų laikais, pridūrė antras. Taip, įsiterpė trečias. Paskutinėje byloje jūs buvote puikus, Vilforai. Atsimenate, niekšas, kuris nužudė savo tėvą jūs jį užmušėte dar budelį jo nepalietus. Ak, tėva žodžiai, jų nei kiek negaila, tokiems žmonėms bet kokia bausmė per lengva, tarė Rene. Bet vargšai politiniai nusikalteliai. Jie dar blogesni Rene, nes karalius tautos tėvas, o jei nori nuversti arba nužudyti karalių, vadinasi, nori nužudyti 32 milijonų žmonių tėvą. Vis tiek, Ponas Devilforai, tarė Renė, pažadėkite man, kad būsite atlaidus tiems, kuriuos aš užtarsiu. Būkite rami, atsakė Vilforas maloniai šipsaudamasis. Mes kartu ruošime kaltinamasias kalbas. Mano brangioji, tarė Markizė, rūpinkiteis kolibriais, šuniukais, skudurais ir nesikiškite į būsimojo savo vyro tarnybos reikalus. Dabar ginklai ilsisi togoms pagarba. Apie tai yra puikus lotiniškas posakis – Kedant armą togę. Ginklai lenkiasi togai, tarė Vilforas. Nedrįsau sakyti lotiniškai, atsakė Markizė. Man būtų maloniau, jei jūs būtumėte gydytojas, pasakė Rene. Bausmės angelas, nors jis ir angelas, visada mane labai gazdindavo. Geroji Rene, sušnipždėjo Vilforas, žvelgdamas į merginą meilį skupinomis akimis. Dukrelė, tarė Markizas. Ponas Devilforas bus moralinis ir politinis mūsų provincijos gydytojas. Tikėk manim, tai garbingas vaidmuo. Ir tai padės užmiršti tą vaidmenį, kurį suvaidino jo tėvas, įtarpė nepataisoma Markizį. Pone, atsakė Vilforas liūdnai šipsaudamasis, Aš turėjau garbės jums pasakyti, kad mano tėvas, bent taip tikiuosi, įsižadėjo savo praeities klaidų kad jis pasidarė uolus religijos ir tvarkaus šalininkas, gal net geresnis rojalistas už mane, nes jis rojalistas iš atgailos, o aš tik iš aistros. Po šio įmantraus posakio Vilforas nužvelgė svečius, kaip jis tai darydavo teisme po kokios nors tolygios frazės, tikrindamas savo gražbilystės poveikį publikai. Taigi, mielas Vilforai, kalbėjo grafas de Salvie, Tuos pačius žodžius aš pasakiau už vakar Tiulirį karaliaus rūmų ministrui, kuris pasiteiravo apie žirondisto sūnaus ir kondė armijoje tarnavusio karininko dukter santoką. Ministras mane puikiai suprato. Pats Liudvikas XVIII palaiko tokią vienijimosi sistemą. Mes nemanėme, kad karalius klausosi mūsų, o jis taiga įsikišo į pokalbį ir sako, Vilforas, atkreipkite dėmesį, karalius pasakė ne Nuartie, o pabrėžė Vilforo pavardę. Vilforas, tari karalius, toli nueis. Tai jau visiškai subrendęs jaunuolis ir priklauso mano pasauliui. Nudžiugau sužinojęs, kad markizas ir markizė Desenmeranai išleidžia už jau savo dukterį. Aš ir pats jiems būčiau padaręs šitai padaryti, jeigu jie pirmi nebūtų atėję manęs prašyti leidimų. Karalius taip sakė, grafė, sušuko Vilforas nesitverdamas džiaugsmu. Aš jums kartauju jo didenybei žodžius, ir jeigu markizas panorės būti atviras, prisipažins, kad tą pat karalius ir jam sakė, kai jis prieš pusmetį pranešė karaliui ketinas leisti už jūsų savo dukterį. Tas tiesa, patvirtino markizas. Vadinasi, už viską turiu būti dėkingas karaliui. Aš viską padarysiu, kad jam pasitarnaučiau. Šitoks jūs man patinkat, tarė markizė. Tegu tik pasirodo dabar koks samokslininkas, kaip mat sveikas dingęs. O aš, mama, pasakė Renė, maldauju Dievą, kad jis jūsų neišklausytų ir siūstų ponui Devilforui tik smulkius vagilius, neįsimokančius skolininkus ir baigščius sukčius. Tada aš ramiai miegosiu. Tai tas pat, tari juokdamasis Velforas, kas linkėti gydytojų ligonių sergančių tik migrena, tymais arba vapsvų sugeltų. Jeigu norite, kad aš būčiau karališkasis prokuroras, linkėkite man baisių lygų, kurių išgydymas daro garbę gydytojai. Tuo metu, tartum likimas būtų laukęs, kad įsipildytų Vilforo norai, įėjo tarnas ir pašnipždėjo keletą žodžių jam į ausį. Atsiprašęs, Vilforas pakilo nuo stalo ir grįžo po valandėlės patenkintas, šipsodamasis. Rene pažiūrėjau į jį susižavėjusi. Mėlynos jau akys spindėjo išbliškusiame veide su juodomis žandenomis. Ta akimirka iš tiesų jis atrodė labai gražus. Renė nekantriai laukė, kad jis paaiškintų, kodėl buvo netikėtai pasišalinęs. Jūs ką tik pareiškite norinti, tarė Vilforas, kad jūsų vyras būtų gydytojas. Iš tikrųjų, su Eskulapo mokiniais, taip dar būdavo sakoma 1815 metais, turiu tam tikro panašumo. Aš negaliu tvarkyti savo laiko kaip noriu. Mane rado net čia, šalia savo sužadėtiniais, net per mūsų sužadėtuvių pokylį. O ko jūs iškvieti? Bent kiek nerimaudoma paklausė mergina. Deja, dėl vieno ligonio, kuris merdė, jei galima tikėti tuo, ką man pranešė. Atvejs labai sunkus – lyga grasina ešafotu. Dieve mano, riktelėjo Renė blikždama. Ką jūs sakote, sušuko chorų svečiai. Atrodo, bus susiektas bonabartistų samokslas. Nejaugi, sušauko markizė. Štai kas pasakyta pranešime. Ir Vilforas perskaitė. Ištikimas osto ir religijos bičiulis pranešė ponui karališkajam prokurorui, kad Edmonas Dantesas, faraono laivo kapitono padėjėjas, Šį rytą parplaukęs iš Smirnos per Neapolį ir Porto Ferają, įteikė Miurato laišką uzurpatoriui, o uzurpatoriaus laišką atvežė Paryžiaus bonapartistų komitetui. Jei Dantesas bus suimtas, jo nusikaltimai rodantis laiškas bus rastas arba pas jį patį, arba pas jo tėvą, arba jo kajutėje faraone. Betgi, tarė Rene, tas laiškas nepasirašytas ir adresuotas ne jums, o karališkajam prokurorui. Taip, bet karališkasis prokuroras išvykęs. Laišką padavė jau sekretoriui, kuris turi teisę atplėšti korespondenciją. Jis atplėšė tą laišką, pasiuntė ieškoti manęs ir, namie neradęs, pats davė įsakymą suimti. Tai nusikaltelis jau suimtas, paklausė Markizė. Tiksliau, kaltinamasis, pataisė Renė. Taip, ponė, suimtas, atsakė Vilforas. Ir kaip jau turėjau garbės paaiškinti panelį Renė, Jeigu pas jį bus rastas laiškas, apie kurį kalbama, tai mano pacientas sunkus ligonis. O kur tas nelaimingasis, paklausė Renė, pas mane. Eikite, mano bičiuli, tarė markizas, neapleiskite savo pareigų dėl mūsų. Tarnyba karaliui reikalauja, kad jūs būtumėte ten, taigi eikite, kur jūs šaukia tarnyba karaliui. Ak, ponas de Vilforai, sušuko Renė, susidėjusi rankas ant krūtinės, būkite atlaidus, juk šiandien mūsų sužadėtuviais. Vilforas apėjo aplink stalą ir atsirėmęs į kėdę, ant kuriaus sėdėjau jau sužadėtiniai, atsakė. Mieloji Renė, dėl jūsų ramybės pažadu padaryti visą, kas bus įmanoma. Bet jei nusikaltimo įrodymai neginčytini, jei kaltinimas teisingas, teks nupjauti tą bonapartinę pikdžiulę. Renė krūptelėjo išgirdusi žodį nupjauti, nes ta pikdžolė, kurią ketino pjauti Vilforas, turėjo galvą. Tai grinas vaikiškumas, tarė markizai, neklausykite jos Vilforą, ji pripras. Markizai padavė Vilforui liesą ranką, kurią jis pabučiavo, tebe žiūrėdamas į Renę ir tartum sakydamas akimis. Tai jūsų ranką bučiuoju, arba bent norėčiau pabučiuoti. Blogas ženklas, sušnipždėjo Renė. Liaukis, Rene, tarė Markizė. Baigi išvesti mane iš kantrybės savo vaikiškais įsišaukimais. Spresk pati, kas svarbiau – valstybės likimas ar tavo lyguistos fantazijos. Ak, mama, sušnipždėjo Rene. Pone Markize, būkite gailestinga mūsų nevykusiai rojalistai, tarė Devilforas. Pažadu jums, kad karališkojo prokuroro padėjėjo pareigą atliksiu sažiningai. Kitaip sakant, būsiu negailestingas. Bet tuo pat metu, kai prokuroro padėjėjas sakė šiuos žodžius markizai, jaunikis slapta pažvelgė į savo sužadėtinę. Ir jo žvilgsnis kalbėjo, nusiraminkite, Rene, dėl jūsų meilės būsiu atlaidos. Rene į tą žvilgsnį atsakė švelnę šypseną ir Velforas išėjo kupinas palaimus. Septintoji dalis – tardymas. Vos tik išėjęs iš valgomojo, Vilforas tučto jau nusimetė linksmumo kaukę, pasidarė iškilmingai orus, kaip ir daro žmogui, kuriam paskirta aukščiausia pareiga spręsti savo artimo likimą. Tačiau, nors jo veidas buvo judrus, to prokuroro padėjėjas, kaip įgudęs aktorius, nekartą mokėsi prieš veidrodį, šį sykį jam nelengvai tekėsi suraukti antakius ir nutaisyti rūškaną miną. Ir iš tikrųjų, jei nekreiptume dėmesio į politinę tėvo praeitį, kuri galėjo pakengti jo karjerai, jeigu nuo jos jis nevisiškai būtų atsiribojęs – Žeraras de Vilforas tuo metu buvo toks laimingas, koks be gali būti laimingas žmogus. Būdamas tik 27 metų, jau ėjo aukštas pareigas magistratūroje. Buvo įsigijęs solidų turtą, ruošėsi vesti jauną ir gražią merginą, kurią mylėjo ne tiek aistringai, kiek protingai, kaip ir reikia mylėti karališkųjų prokuroro padėjėjui. Paneliai de Senmeran buvo ne tik nepaprastai graži, bet ir priklausė šeimai, kuriai karaliaus rūmai rodė didelį palankumą. Sužadėtiniais tėvai daugiau vaikų neturėjo ir savo ryšius galėjo panaudoti žentų interesams. Be to paneliai Desenmeran atnešė savo vyrų 50 tūkstančių ekių kraičių, kurį vėliau, tą žodį sugalvojo piršliai, galėjo papildyti maždaug pusės milijono palikimas.